Di ko man aminin niya Di ko man aminin niya Di ko man aminin Di ko man aminin pero kita mo sa akin Dalangin pala rin na ikay mapasakin Gusto kang ibigin kahit pa naalanganin Kaya nandyan na agad kahit mga oras tawagin Hirap lang isipin na hindi ka pa sa'kin Damdamin ko sa'yo ay di ko ilan dinaan Kahit di mo na amay nila nang kailangan sabihin Di kasi sisiyan nililihim mo dama ko din Mahirap na pinipilit pa Ayoko naman pinipilit ka Sa pagbunog ko panaginip ka Pagising mo katabi kita Mahal kita, mahal mo siya Oras lang ang magdidikta Pagkasama mo siya malamig ka na Pero pag hawak kita umiinit ka Check ka parang Nike I know that you like me Nagpa sa Facebook at sa IG Sweet na parang hive bee Sugar, honey, iced tea Napapayakap sa lamig kasi liig ko icy Gusto mo kong mahalin o oh, mahal mo lang yung price Daming snake sa aking ladder cause I always roll the dice Yeah, baby I'm a thug but you know I keep it nice Gucci, Louis, Prada, Balenciaga Ice on the price, whoa Di ko man aminin pero kita mo sa akin Dalangin pala rin mga oras tawagin Hirap lang isipin na hindi ka pa sa'kin Damdamin ko sa'yo ay di ko inaamin Kahit di mo namin nila na kailangan sabihin Di kasi sisiyan nililim mo'y dama ko din Di ko sinadyang mapaisip kung anong pakiramdam ng iyong mga halik Ayoko na nga naisipin pero napapaisip kung kailan ka babalik Sa'yo ay sabik kaso ayoko naman na ako pa yung mangulit Halaga kong parang dulya papayag ka ba na twice Gusto kitang mahalin But I gotta pay the price Di na lamang gagawin What we gotta hide Handa ba akong sumagag Got my eyes on the prize Di ko man aminin pero kita mo sa akin Dalangin pala rin Hindi ka pa sa'kin damdamin Ko sa'yo ay di ko inaamin Kahit di man namin nila nang kailangan sabihin Di kasi sisiyan nililihim mo'y dama ko din Di ko man aminin pero kita mo sa'kin Dalangin pala rin na ikay mapasakit Gusto kang ibigin kahit pa ka pa sa'kin damdamin Ko sa'yo ay di ko inaamin Kahit di mo na binila na kailangan sabihin Di kasi sisihin